Un Tinger Bourni andralik, Dagar, Gesenk, 8. Dongonshai, Unit Metechav Santa, mec Dak. Tegatit Kel Bishrel, ah, Christosin, Yamar le Taktewe en ah, Toshran Magar, Bittingech, Relch Bolnon. Airlar Santul, Tsorin Gansruge, bidant, bidant, Il Gessan Sancheno, Sanachpaino, un en authentique, Airlar Santul, Orin Gansruge, bidant, Airlar Santul. Aram Saltan, Zarim Rumus, Tuni Surgalik, Rulanawagwe, base tonique altsan. Harin Tingerbran, tonique amilulsan, tonique amit Bolkolson, Tim Serran Mede, Tim Anne Bol, Christine Sussek Nodin Itkelbirschrel. Bouyou, Andral Getekman, Amit Yawar Getekman, Urles Ilourouchte, Gemnougles Ilourouchte, zavlongos iluhushte, amilularde, hein, tengaburan, Jesus Christik boyu, amingansruge, Amilulsi. Yumi kamilular, kim bolanchbainte, hein, rob jim, ezvel, du ayalgu, amilular hein, bolanchtet, en Bolruni Boulange. bolanche. Rarim, runi tim bolanche barco. Altangart Enschnacht bas Timbolansch Barkoba. Harim Tengabuchan, Amin Ami Amilul Bas Binarit Amilulan, Enbol Tuni Amlalt, Enbol bas Bitni Redui. Teget Jesus Sin Shav, Shavnar Timet, ah, Im Turschlag Tebolson. Peter, André, Johan, Arland Royer Amilson Amilson Nous Noudere Rarsan, Bas Thomas Timé, Garrabas Bas jésus Jesus Christ. Inuil Yabdal Balsan, Jesus Origo, Tedent Rarulsan, Inuil Yabdal Gunukate bit. Dągąsa imadlik, imadlik a runen l'autre. Jésus Christ shavnart origo utsulsan rarulsan. Terui du bolsambe. A Jésus in shavnar chonchingo achilach bai santime. Hein. Chonchingo achilach, achilach, rarin yuch Sangue? Tête « Zagachit baisan, tetni merekshi baisan, harin, tetni achi, butemshkwe baisan. Sham chingo atilat teget, yuch baksango. Jesus, uh, t'edentrou, ivred, ired, nexuil next hein, nexuil kelsant. Oh, baruntal, baruntald dororai. Deg felt yn ar ols yn gile. Deget. Uni dagu riget. Deget. im rimchete. Zagas. Bar Im gairamchit William Dalbai. A milsan Jesus te osat. Tet niachi. bolson. Binarin ruft imes, usek nudin ruft. Ruft. tetniamtral butenste bolsen. Teget bitan rinruf tanen gunutakte. takte. Ere bitu rinrusle dagat yavbal bitniamtral buta bolchen. Toxbich butemskwe bolchen. Ere bit Jesus Christin ruslik dagat yavbal bitniamtral butemste zorilokte ингээд бүхний хүч чадал байгаа. А нөгөө талд тийм ээ нөгөө талаас бит бас залхут залхуттай байж болохгүй тийм ээ. Яг хөө монгол шүт сайн мэддэг тийм ээ. А ачилгүй хүний ам хотлохгүй та. Бид хичээх хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ бид а туштай байвал en bol ogrutakte. Jésus-Christ, Christ, shavnarin tolo, yuma beltesi. y hamgi, rerekte, suilik beltesan, hol, tine, talch, tsagas. ruft, ba susek ruft, anen gunutakte, bitnit sa, bitni tolo, o to kingo, nyan yan ang gugya hol oktok. Yev karistin tar. bitni bitni son maidal te, hol bol te, negan amin Zulak. Tanarin tolo, bitni tolo, se sekno din tolo, Roland Arbal, Bitnis et Kel Totor, Tenger Milan, Rutschatal, Amilantin Rutschatal, Vaidik Schute. Teget Bitnis et Kel, Dundur bei on Ondor Bolchena. Nek sous sectin, tu nek mongol sous sectin, nadat nekuda relsa. Oh, Zarinda bi uh, l'homme sans dvartni nomlol sainor de coucou. 얼검스쿨 바인드. 야후에 비 de 27kel utsin bain, Taiwan bain. Teget endolochonok, mine antral gegete bolchena. Mi basibu tefcherte bolchena. Tim seran metren baga. Metet lamsan bartan buchan biste, harin a im seran, im nandin, tarilin shirenez bit tengerborni rutchatlik. Baz tuni monchanarik, time, tuni monchanarik, багиртлаг гэж хэлдэг тийм ээ. Багиртлаг буюу холбоо байдаг. Тэгээд им холбооны үндэслэл юу вэ? Хайр. Хэрвээ бид хайрын дотор амьд явбал бид ясны дотор амьд явдаг бас бидний хайр тийм ээ. Хүний гэн нүглэс хүний совлонгос илүүштэй гэсэн nogotala bas gunutakte bolchina. Get on odo, timer on on globit. Et quel bichrelin red tu red. Un rexulet, bodor bolomchte balsan. Orin rouslet da grâce ilote, tengerburni rouslik, Jesus Christine rouslik d'Akran et Ramtet Baidikshutet. Im Samar, Timen, Tanarik, Adislar, Gigouler, Boltouguer.